Esker mila inagira izotz, Teixalekun berri, ahozko ondarearen eta euskal etnopoloaren arduraduna euskal kulturerakundean, egunon eta ongi etorri, eh, goiz berri saio untarat, Teixa. Egunon. Ba, ondarearen egunak ospatuko diraste buru egia da, eh, aski berriki sartia dugun izbat dela hau, baina nunbait agotza ere galditzen da, zer da xuxen ondarea? Egia da, Ni haura nintzelaik entzuten nuen uh, entzuten nuen uh, te hori erorkia zukandu, entzuten nuen ondoko egina izan da, hala beti ondorio eh, ideia hori, baina ondarea itza mm, nik ezagutu dut eskolkulturakundean hasi nintzelaik. Eta... Entzun ditugun gauza horiek uh, fidatzen magida, uh, ondarea litake, bakarrik, uh, bala, aita benganik eskuratzen dugun uh, funts material hori, baina uh, nik uste dut uh, guai hoktan, nahi bainiz urte handena bat hori baino gehiago dela, eta bereziki ondarea ez da bakarrik uh, ondare materiala, bauzu uh, ondare imateriala ere, gure gestuer lotu jakitateak, egun guzietako bizia, arte, arte saugintza, horiek guziak edo hitzari lotu uh, jakitate guziak ere, kantu, ipu, inomito, toponimia, edo ere gure eguneroko praktika fe, sozialak, eh, jateko manera, uh, eh, dansa, antzerki, gure adiarazpen artistik plastiko guziak, hori guziak sartzen dira, anetako ondare imaterial hortan, eta biztan dena, materiala bezain uh, importanta dela ondare imaterial hori. Gero eh, guk beti entzun dugunean, dugun eh, sola horietan, ondarea ere da, hola, e- erorkia ipatu baitut, ondokuer uh, usten den transmisioaren idei hori bada ondarean. Baina, usu transmisio hori ikusten da lehenik uh, familia transmisio bat bezala, eta ez da hori bakarrik uh, uh, ondarea da komunitate baten ondarea, herri batena, jende multzo batena, eta hori mhm. badakiko gukuntza eskualdunak, Beaz, ez da bakarrik familia transmisioari mugatzen al, eta beste gauza bat bada importanta hene iduriko, transmisioa usu vertikalitatean ikusten da. Ara, aitamen ganik heldu zaukun zerbait, eh, ahbasoen ganik heldu zaukun zerbait, nunbait uh, erortzen zaukun eh, gauza bat bezala, pixka bat, sobera aktore izan bez, gabe. Ganik egina. Ja, danik egina, eta nahi eta nahi ez heldu zaukuna. Nik uste dut berdin hortaik bat bada, ba nahala ere, badugu, bada gu aurrek egiten dugun hautua, janai baita, gure arbasuen ganik eh, eskuratzen dugun hoktaik eh, atxikitzen dugu nahi duguna, eta bide bazterian uzten dugu eh, gaineatekoa eta historiak aski erakusten dauku, eskoa untan ere, badirela hanbat uhidura, Uh, eh, bide bazterian utzi ditugunak, ez dakit gure amain uh, amen kongregazione, elizan sartzea, olako idurak, ez dira gehiago, eta ganzake berdin han batu be, beraz, ondarearen historia ere hori da, hau hmm. jendek egiten duten eta belaunaldiek egiten duten hautu baten historia eta hororen buru uh, selekzio bat egiten dugu eh, guk bizi nahi dugun kultura hortan. Hmm. Ez baita ezpada berba eskualegian, baina uh, beste toki batzutan ondarea gauza zaharkitu baten itxura edo konotazio aski uh, ez ezkorra badu. Eskualegian Ezan beste behar ba? Hemen ere ba. <laughs> Nik uste dut uh, eh, eskualegiunek badu abantaila mm. ikaragarria da kultura bizi bat baduela. Beraz, eh, ondorioz, ondarea gauza zaharkitua iduritzen zauku. Hala, gauza museoko gauza bat, gauza hala, errautsa duen gauza bat. Hori, eh, gure egun neroko kultura horren kontra zartzen baitugu baina normalean denek berdin batzu kontzient eh, dira edo gira beste batzu ez, baina ondareak elikatzen du gure egunerokoa. Neork hemen ez dugu pitsik sortzen izan da din ekonomia mailan, kultura mailan edo beste dozoin sailetan, errotua ez dena, Eh, ikasi dugunean, entzun dugunean, eh, ohidura batzuetan, beti zakutik ala lotura bat bada gure iraganarekin, beraz hori onartzen dugu edo ez, baina realitatea hola da, beraz hororen buru izaitez ondarea eta kultura, biziki dira eta ondareak elikatzen du kultura eta kulturak erabil sozialik ez duelarik ondare bilakatzen da eta holako ziklo bat bada enetako biak biziki dira baina egia da hemen eh, eskoalderian eta berdin hola gubezela kultura bizia duten herrialdeetan, badela alako ale, alergia bat uh, ondare hitzori buruz eta ondareari buruz. Hmm. Eta eh, ondarea ari da kanbiatzen? Bon, lehenik ondarearen uh, moldea biziki uh, kanbiatu da. Bai. Bon, luzaz, uh, nezake, ondarea zela estado ondarea, bazen eh, monumentuek eh, eh, ondare mota horrek gaitzeko importantzia ukandu, erran nezake mila behatzion, terurugu eta amara arte, gero hortik landa berriz ondare naturala ere kondutan hartu da, zenta hori ere bada, ez dut aipatu, baina eh, ingurumena, landareak, animaleak, lurro azpiko aberastasunak, horiek guziak ere ondarearen parte dira. Mm. Beaz, horren kontsideratzen hasi gira, duela berrugu eta amar urte. Eta gero honu behantago, kontsideratzen hasi dira UNESCO adibidez, eta bazela ere ondari material bat. Bo. Mm -hmm. Beraz, ondarearen eh, ikus moldea, ondareari buruz dugun ikus molde hori, eh, kambiatu da. Hala ere, urteetan. Eta hori, lehenbiziko gauza. Eta demora berean, uste dut, eh, astapenean egan baitut ondarea zen baliozko gauza bat, eliza, mm monumentoa, kapera, bola, eta ben emeki emeki kanbiamendu horiek izan ez bezala, ondare hori jendarteratu da, demokratizatu da. Egan nahi baita leheno ondarea balima zen bakarrik, uh, ala, obra estetiko bat, edo. gaur kantu errikoi bat, ere bilakatu da ondare, eta denak adosgira gira horrekin. Beraz, ondarea eh, estado ondare batetik, pasatu gira, pixka bat ondare sozial, eta gure ganatu dugun ondare batetara, eta hurire nahi duriko biziki importantara. Te esalekun berri, zer egiten da ondarearekin? Eo zer egin behar litaike? Uste dut ondarea nahi ala ez moda bat ere bilakatu dela, eta batzutan uh, nahi baita erabiltzen dela ondare hori uh, eh, elburu turistikoekin diru helburuekin eta batzutan uh, desbideratzen dutena ere bere zinezko ondarearen zinezko funtsa. Beaz egia da ondareari buruz den gaurko apetentzia edo hala e, ekarria gira bai. ondareari buruz e, pentsatzen dut badela ere balore xikatzen dituela jendeak erroak bon, ekarria gira gauza hori e, bainan beti bada erabilpenaren e, arrisku hori kasuma behar da nola eta zertarako baliatzen dugun ondare hori eta mm, ara, eta kontserbazioaren uh, eh, gaia ere hor da, gaur egun uh, eh, pilpilean dena, gaur hartio, edo hainitz urtez, dena kontserbatu dugu, uh, hainitz monumentu kontserbatu dira, hainitz artxibo idatzi kontserbatu dira, orain galdera pausatzen dute, e, uh, hori ondare hortaz okupatzen direnak, dena behar dea kontserbatu, ez dire hautu batzu egin behar, Eh, hala, orain, oaxen hasiak uh, gira, ondarea atxikitzeazkioz eta kontserbatzeazkioz, behar duela ondare horrek, erabilgarritasun sozial bat. Eh, ara, ondarea on, bizi dela. Hala, ondareak lekuko izan behar du, behar dira, mm. museoetan, gana dut, objektuak, le, garai baten likuko direnak, baina hortik harat gero pentsatu behar da, ondare horrek behar duela bizi eta berdin kapera bati beste funkzio bat eman behar zakola, edo eliza bati, edo, edo bati, edo... Ebe ala, horrekin geldituko gira, esker bilate eixalekon eh, berri, e, azalpen horiek emanik eta argitasun horiek emanik. Ondoko egunak arte? Ondoko egunak arte.